qadir innahu bikulli shay'in alim innahu hakimun alim kuna mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu anampa mtihani ndani ya siha yake leo kuna muislamu kila kunapokucha na kunapoingia usiku jioni yuko katika hali ya taabani kabisa ndani ya maisha yake kuna aliye na sukari yule mwingine ana presha mwingine anachanganya baina ya presha na sukari ndani ya maisha yake ni maisha ya tabu vyakula vyake ni vyakula vya kukagua na kuchagua maisha anaishi maisha ya dhiki mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mtihani katika mke wake mke wa Muislamu anageuka badala ya kuwa ni mwanamke anayemsaidia mumewe katika maisha na katika taa ili wasaidiane katika kuishi ndani ya maisha ya ulimwengu huu anageuka mwanamke anakuwa inna min azwajikum wa auladikum fitna au innama azwajukum amwalukum wa auladukum fitna wa inna min azwajikum wa auladikum fit aduwwun lakum fahdharuhu anageuka kuwa ni adui wa muislam anakuwa na udhia mkubwa kutokana na mkewe mwenyewe aliyemuoa pengine anaishi maisha hayo sasa hivi ni miaka kumi au miaka ishirini na yeye anageuka katika hali ya adhia na hali ya utwevu na hali ya dhiki pamoja na mkewe mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mtihani wa watoto wake aliowazaa mwenyewe watoto ambao mara nyingine wanakuwa ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mara nyingine nyingi wanakuwa ni mtihani mkubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na ni msiba wanakuwa ni chanzo cha huzuni wanakuwa ni sababu ya kudhalilika kwa mzee baba au wazee baba na mama waliowaleta watoto hao katika ulimwengu huu mwingine anafikiwa na balaa katika mali yule katika upande wa riski ana miaka kadhaa ana muda kadhaa anatafuta kazi bado hajapata kazi ya kisawa sawa pengine amepanga yeye akipata hiyo kazi apate kuoa apate kuanzisha familia apate kununua hili na kununua lile ili astarehe astarehe na awe katika hali ya kutulia katika ulimwengu huu na maisha yake lakini hayo bado hajayapata hii ni ibtila hizi ni mitihani hii ni mitihani inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya Muislamu ولنبلونكم أو ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون yote hii ni balaa yote hii ni mitihani hii yote ni misukosuko inaomfika muislamu ndani ya maisha yake huyu katika mali yule katika siha huyu katika watoto yule katika mke yule katika familia yake huyu katika maisha ya aina au namna mbalimbali na tofauti tofauti katika ulimwengu huu ما معنى هذا ايها الاخوه وما الذي يجب على المسلم فعله تجاه هذه البلاءات وتجاه هذه الاختبارات وتجاه هذه الابتلاءات من الله عز وجل مسلم anatakiwa kusimama na msimamo gani mbele ya hizi balaa na hii misukosuko na mitihani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini tunauliza swala hili kwa sababu katika maisha ya leo yaliyojaa hii misukosuko na balaa kati ya wazee kati ya watoto ya waume na wake wakubwa kwa wadogo mambo yanayofuatia hii balaa na misukosuko ni mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza Muislamu anafikiwa na jaza. Wal jaza maanahu al yas. Muislamu jambo la kwanza analofikiwa anapoingiwa anapoijiliwa na mitihani sampuli hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza jambo la kwanza analofungua mlango katika misiba hii anafungua mlango wa jaza najaza au yas maana yake ni kukata tamaa ni kufunga mlango wa rahma wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Yaqub alayhi salam alipoondokewa na mtoto wake Yusuf akaondokewa na mtoto wake mwingine anayefuata Binyamin katika kama katika vitabu vya tarikh akawaambia watoto wake watoto waliobakia alipoondokewa na Yusuf alayhi salam ya bani enyi watoto wangu idhabu fatahassasu min yusuf wa akhi nendeni mkamtafute yusuf na watu, na ndugu yake hapo watu wamekata tamaa kwamba yusuf atapatikaniwa kwamba ndugu yake yusuf atapatikaniwa umepita muda mrefu yusuf hajaonekana wala ndugu yake yusuf hajaonekana لكن نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هاكو taslim hakukata tamaa wala hakuingiwa na jaza wala alias alifungua mlango wa rahma katika moyo wake akawa na matumaini akawa na yaqeen kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Yusuf na nduguye atarudi akawaambia watoto wake waliobakia idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu min rauhillah wala musikate tamaa wala musikate tamaa na rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ewe uliofikwa na maradhi una miaka kumi una miaka kumi na tano ndani ya maradhi hayo ewe uliofikwa na udhia au balaa au msiba katika mkeo katika watoto wako katika kazi yako katika maisha yako katika biashara yako Yaqub au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala lisani Yaqub anakuambia la tayasu min rauhillah usikate tamaa na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun kwani kwa hakika hawakati tamaa na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa watu ambao ni makafiri watu ambao ni makafiri limadha kwa sababu kafir hamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anta ayuha almuslim unamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulipotamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hadhihi alkalima qad taghalghalat fi qalbika fakharaja min dhalika alyaqin ikatokamana katika moyo wako baada ya kutamka kalimatu shahada ikatoka yaqin katika moyo wako ndiyo tofauti iliyoko baina yako na kafiri asiyemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo tunapofikwa na misiba katika namna hii ndani ya maisha yetu na ni mambo ya, ka, ya kawaida katika maisha ya Muislamu ayuhal muslimun haya sio mambo ya kukadiria wala sio mambo ya kufaradhia tuseme kwa mfano wala sio mambo ya kukisia ni mambo ambayo muislamu yuishi nayo leo katika maisha yake fi kulli yawm wa fi kulli hin wa fi kulli laftatin wa falta kila sekunde ya maisha katika maisha ya muislamu aina mbalimbali ya balaa na misiba kwa hivyo awalan yanbaghi lilmuslim wa yajib alayhi an la yaqnat min rahmatillah an la yayas min rauhillah an la yajza min rahmatillah, asifunge mlango wa rahma, usikatikiwe na tamaa ya mwenye, na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na tamaa, uwe na matumaini mazuri kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Walitalam ayuha almuslim, na ili ujue ewe Muislam, annahu mahma asabak, jambo lolote linalokusibu, mtihani wa aina yoyote unaokufikia katika mali yako katika siha yako katika familia yako mkeo watoto jamii aina yoyote na sampuli yoyote ya balaa inayokufika ndani ya maisha yako jambo la kwanza uweke ndani ya fahamu kwamba haya niliyofikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele ya Mola Azza wa Jal yana malipo makubwa yana thawabu kubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ndiyo inayompita muislamu katika maisha yake ndiyo kwa sababu ya kwamba ufahamu huu hakuna badala yake ikaingia muislamu kukatikiwa na tamaa lakini lao muislamu angeijua thawabu inayotoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala pindi anapofikwa na misiba au misukosuko au aina au sampuli yoyote ya balaa muislamu angekuwa katika hali nyingine sikiliza hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama rawahu al-imam at-tirmidhi fi jami'i hasanahu بسند حسنه الامام السيوطي والالباني رحمهم الله ta'ala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يودن اهل العافيه يوم القيامه لو أنهم قرضوا بمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء الله أكبر تومي عليه الصلاة والسلام أنا سيما ليودن أهل العافية يوم القيامة ولوات أنباو ونعفي زاو زوري واتو وَلِيُّ نصيح زاو زوري katika ulimwengu huu hawakufikwa na misukosuko ya siha afya yao ilikuwa ni sawa sawa kuna wanadamu wengine alhamdulillah wanaishi maisha yao namna hiyo tangu kuzaliwa kwake mpaka amekufa hafikwi na misukosuko au balaa ya afya neema kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ambapo kuna waislamu wengine anageuza hospitali hii kwenda hospitali nyingine ana, anabadilisha matibabu ya nchi hii kwenda katika kutafuta matibabu katika nchi nyingine anageuza kila aina ya madawa na kila aina ya matabibu na madaktari kwa sababu ya ugonjwa na maradhi aliyonayo yanayopita yana miaka upande mwingine kuna waislamu ambao mtihani wake wa afya ni kihoma kidogo ni kimafua akichukua dawa imekwisha kihoma cha siku moja siku mbili imekwenda zake hao wanaitwa ahlul afia watu wa afya wako ndani ya ulimwengu huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa neema hiyo kama wewe ni mmoja wao sema alhamdulillah awwalan wa akhira sasa mtume alayhi salatu wasalam anasema watu sampuli hii ambao wameishi katika ulimwengu huu na afya yao nzuri labda ni kihoma tu kidogo labda ni kijimafua na vitu vidogo vidogo vilivyokuwa vinamsumbua hawa siku ya kiyama watakwenda kutamani watatamani la yawaddanna watakwenda kutamani يوم القيامه siku ya kiyama annahum kwamba quridhu bimaqarid kwamba hapa katika ulimwengu huu lau wangepasuliwa pasuliwa mioyo yao na vyuma mioyo yao kuchukuliwe ala za vyuma za kupasua mwili wa mwanadamu kama makasi mwili wake upasuliwe pasuliwe utolewe nyama atakwenda kutamani يوم القيامه سبحان الله لماذا قال عليه الصلاه والسلام لما يرون من ثواب اهل البلاء kwa yale watakao kuenda kuyaona katika thawabu ya watu wa bala watu waliofikwa na balaa katika ulimwengu watu waliokuwa na maradhi katika ulimwengu ile thawabu watakao kwenda kuiona si yaumul qiyama wale waliokuwa na afya watatamani lao sisi tungepasuliwa hasa miili yetu licha ya maradhi ya kukaa miaka miwili au mitatu au mitano au kumi maradhi ya presha, maradhi ya miguu, maradhi ya moyo na mengineo. Watakwenda kutamani kwamba miili yao ingepasuliwa pasuliwa, na wao wanasubiri kwa sababu ya thawabu kubwa ambao watakwenda kuiona itakayogawanyiwa kwa watu waliokuwa na maradhi ya balaa ya afya katika ulimwengu huu. Thawabun adhim, thawabun jazil min rabbin karim kutoka kwa Mola ambaye ni mkwasi hivyo basi muislam yajib alayhi an yastash'ir wa yastahdhira daiman kila wakati anna ma asaba fi afiyatihi au fi hayatihi au fi malihi au fi auladihi au fi zawjatihi au fi nafsihi jambo lolote linalomfika katika maisha yake haya ana thawabun jazil inda Allah azza wa jalla halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kukupandishia daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kukufutia madhambi kwa haya bala kwa hii balaa inayokushukia au hii misiba inayomfika Muislamu katika ulimwengu huu kwa hivyo hii misiba ayuhal ikhwa alkiram ayuhal muslimun sio mambo yanayomfika Muislamu kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kukuteremshia mtihani peke yake, au kwa sababu kama wanavyotamka baadhi ya Waislamu wengine ambao maarifa yao na yaqini yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko chini, bado hawaijajua hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewadhulumu, wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapendi au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawatakii mazuri katika ulimwengu huu wa hadha dhannun khati billahi azza wa jalla na huu ni ufahamu wa makosa makubwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtihani wowote unaomfika muislamu wa aina yoyote mbali na thawabu ambayo Mwenyezi Mungu amekuwekea ni kwamba Mwenyezi Mungu kwa kupitia katika balaa hiyo anataka kukuondolea madhambi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kukupandishia daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kukuweka katika hali ya wale walioko katika daraja za siddiqin wa ashuhada na daraja ya salihin kupitia na sampuli kama hii ya mitihani na hii ni kwa qadha na qadar na hilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo sisi hatuijui barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله faqad faza almuttaqun ayuha almuslimun ukiongezea haya ambayo inampasa muislamu kuyajua na kuyatekeleza katika maisha yake anapofikwa na hii mitihani ambayo tunaishi nayo kila siku ni kwamba tujue ewe uliofikwa na msiba wa maradhi ewe ulioshukiwa na msiba au mtihani katika mkeo na katika watoto wako wamekuwa ni mtihani mkubwa wanakusumbua kila leo na kila usiku na katika kazi yako na katika riski yako na mambo yako ya biashara na mambo mengine mengi ujue ayuha muslim ya man taqra'u qur'an ewe unayoisoma quran ewe unayeisoma quran kumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi ndani ya Qur'an na ahadi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jal sio ahadi ya mwanadamu mwanadamu akitoa ahadi yake anaweza kuitekeleza na anaweza akaivunja lakini Mola Azza wa Jal la yukhlifu Allahu wa'da Mwenyezi Mungu haivundi ahadi yake kamwe ahadi yoyote inayotolewa na Mwenyezi Mungu itatekelezwa la yukhlifu Allahu al-mi'ad na kwa sababu hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala anakuambia katika suratu ash-sharh au al-inshirah anatuambia aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya umuhimu wake ameiregelea mara mbili isikilize aya hiyo kwa makini unaisoma labda pengine umekuwa ukiisoma lakini bado hujataamal bado hujaizingatia vyema aya hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala yakul fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra hakika kila jambo zito linafikwa au linafatwa na jambo lililo jepesi aya hiyo inaregelewa tena katika lugha ya balagha huku kuregelea aya hii kwa mara ya pili ni bimaana at ni kwa sababu ya kuleta taakid kwa sababu ya kufungua maana ya ukariri kwamba maneno haya hayana shaka ndani yake katika moyo wa Muislam Usiweke shaka katika fahamu yako wala moyo wako, ayuha almuslim, kwamba jambo lolote zito linalokufika uwe na yaqini, uwe na yaqini na i'tiqad jazim kwamba uzito wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuletea usahali. Ndio maana anasema fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra masahaba walioifahamu Qur'ani hii kuliko mwanadamu mwingine yoyote katika ulimwengu huu qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lan yaghlib al-usru yusrain usru moja haiwezi ikashinda yusri mbili uzito mmoja hauwezi kushinda uzi, usahali mbili haiwezi kwa sababu usahali hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutaja mara mbili na usr ametaja mara moja kwa wale wanaoisoma Qur'ani maneno haya yatawatatiza vipi usr Mwenyezi Mungu ametaja mara moja ili hali aya inasema fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Alafu sahaba Abdullah ibn Mas'ud na Abdullah ibn Abbas wanasema lan yaghliba usrun yusrain, usri moja haiwezi ikashinda yusri mbili. Usri moja namna gani? Wanasema katika lugha ya Kiarabu hapa Mwenyezi Mungu ametumia balagha ya hali ya juu. Ukita ukitaamal ndani ya aya hii ayuha muslim ndio maana nikakwambia urudi katika aya hii ukaisome tena mara ya pili kwa mazingatio tamko la usr ndani ya aya hizi mbili Mwenyezi Mungu ameileta tamko hilo au amelileta tamko hilo kwa maarifa kwa kutumia alif na lam fa inna ma'al usri yusra halafu inna ma'al usr yusra kwa hivyo usr muarraf bi al na tamko la yusr halina alif na yam soma aya mara ya pili inna ma'al usri yusra yusr haina alif na lam na yusra ya pili vile vile haina alif na lam kwa hivyo usr fil ayatain jaa mu'arrafan bi al wal yusru jaa fil ayatain bitankir ما الحكمه في ذلك hikma yake ni kwamba lugha ya kiarabu inasema ikikaririwa maarifa basi maarifa ya pili ndiyo hiyo hiyo maarifa ya kwanza tamko la pili linapokuja kwa maarifa maana yake ndiyo ile maarifa ya kwanza iliyokuja ukisema katika lugha ya kiarabu raaitu rajula yamshi thumma sallamtu ala rajul kwa hivyo arrajul wa pili ndiyo yule yule arrajul wa kwanza lakini ukisema raaitu rajulan yamshi wasallamtu ala rajulin hao ni watu wawili tofauti hiyo ni balagha ya lugha ya kiarabu na nahau kwa hivyo hiyo ndio aliyoitumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hizi mbili kwa hivyo yusr ni mbili na usr ni moja na yusri mbili haiwezi ikashinda usri moja ndio maana Abdullah ibn Mas'ud anasema lau dakhala عسر في جحر لتبعه يسر حتى يخرجه lau uzito utaingia ndani ya pango uzito utaingia ndani ya shimo basi usahali utaifata uzito huo ndani ya shimo na ndani ya pango hata yukhrija mpaka ilitoe hiyo uzito ndani ya pango au ndani ya shimo saa zote ukae ukifahamu ayuha almuslim ukae ukiwa na yaqeen ayuha alakhul karim kwamba uzito wowote ambao umefikwa nao aina yoyote ya msiba aina yoyote ya msukosuko na balaa lazima ufahamu na ujua ya kwamba unafatiwa na usahali unafatiwa na yusur ambao ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala yukhlifu Allahu wa'da mwanamke mmoja wakati wa mtume alayhi salatu wasalam tukimalizia alifikwa na msiba msiba wenyewe ni kuondokewa na mtoto wao ambaye alikuwa ni kipenzi. Mtoto ni mmoja peke yake, mtoto wa Abu Talha, hana mtoto mwingine, kipenzi kabisa. Wale walio na mtoto mmoja peke yake katika maisha yao wanajua mapenzi na thamani ya mtoto katika maisha, au aliondokewa na mtoto, mtoto akashikika kwa muda. Siku moja sahaba Abu Talha anaondoka, na kwenda nyumbani, anakwenda zake kazini, mtoto akiwa katika hali tahbani nyumbani anarudi Abu Talha nyumbani mtoto tayari amefariki Abu Talha asijue wakati ule alikuwa hakuna masimu wala hakuna vyombo vya mawasiliano vilivyoko leo hana habari mtoto wake amefariki فيرجع الى البيت ابو طلحه والحديث في صحيح البخاري عن انس مكوي akawaambia watu wa nyumbani la yukhbiru aba talha abadan ahadun qabli hakuna mtu aliye na ruhusa ya kumweleza Abu Talha juu ya kifo cha mtoto kabla yangu mtu yoyote hana ruhusa mwanamke akajiandaa akatengeneza chakula cha usiku cha jioni akajiandaa kama kawaida anavyojiandaa Abu Talha akarudi nyumbani akauliza kaifa alwalad mtoto anaendelea namna gani akaambiwa ahda mimma kan mtoto wako ametulia zaidi ya vile alivyotulia ulivyomwacha ametulia zaidi wa adhunnu annahu starah na pengine nadhania kwamba amepumzika kabisa hivi sasa amepumzika kabisa Abu Talha hakuifahamu lugha hii aliyoitumia mwanamke hii ni hikma ambayo wanawake wetu wa kileo hawana hikma namna hii katika wakati wa msiba na wakati wa balaa msiba mkubwa mtoto amefariki wa ambaye ni kipenzi chao Abu Talha akaletewa chakula akala kama kawaida yake akamaliza wal mar'a qad zayyanat nafsaha na mwanamke amejipamba mwili wake vizuri fa bata au nama biha au nama maaha akalala na mkewe kama kawaida anavilala walipoamka asubuhi haya yote yanajiri haya yote yanaendelea ndani ya nyumba ya Abu Talha aliyokufa ndani yake mtoto wake na Abu Talha hana habari msiba lakini angalia yaqini angalia tumanina angalia namna mafundisho haya ya Qur'an yalivyojaa ndani ya mioyo ya sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakuna yas hakuna jaza hakuna kupiga makelele hakuna kumlaumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kusema Mwenyezi Mungu mbona umetufanya hivi siku ya pili ndio mwanamke anatoa habari anamwambia ya aba talha tena habari yenyewe inatolewa kwa balagha ya hali ya juu vile vile hakuambiwa mtoto wako jana usiku alikuwa amekufa akaambiwa madha taqulu fi wadia unasemaje juu ya kitu ambacho kimechukuliwa kama ni wadia jambo kitu kimekopeshwa pahali halafu wale watu ambao ndio wenyeji wa kile kitu kilichokopeshwa wamekuja wakasema tunataka hichi kitu chetu ambacho mmekichukua akasema lazima kiregeshwe kitu ambacho kimechukuliwa wenyewe wamekuja na wakitaka lazima wapewe faqalat akasema mwanamke fahtasib waladak basi mtoto wako vile vile mtakie ujira wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu roho yake ni wadia tumeikopesha kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jal na Mwenyezi Mungu ameshaichukua Allahu akbar sahaba kenda kimwambia mtume alayhi salatu wasalam mtume akambarikia juu ya maneno hayo waliyozungumza sahaba hawa wawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya haya mafundisho tuliyoyataja kwa sababu ya aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasema inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra na aya nyingine sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra imetokea nini sahaba min al-ansar anasema faraaitu nikaona katika familia hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaruzuku watoto tisia sio mmoja watoto tisia na hii ni lafzi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 وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق وبلاء مخرجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين